birinci bab. bob Eysa ayso beshni ko'tirib merkezi ibadat xanındiki iyoni yig'ildigan joyga o'z sadiqini tashlayotgan bir necha boyni ködi. u yani bir nomrat tul ayolningmi ikkili taşlavatkanlığını körüp, ko'rib bilib ki, bu nomrat tul ayolning iyonisi xudoning nazirida hammalarnikidan ko'p chunki boshqalar o'zlarining oshgan boyliklaridan yona qildi lekin bu ayol nomrod turuqliq o'zining borliq tirikchilik qildig'inini yona qildi dedi shogirdlardan ba'zilari markaziy ibodatxonning nafs toshlar va xudoga otilgan narsalar bilan bezalganligi to'g'risida so'zishyotatdi hazrati ayso shundoq bir vaqt keladiki sizlar bu yerda ko'rayotgan hamma нәрсе gumron qilindi hatto bir тал ul teshimu joyida qoldirilmaydi dedi ular hazrati aysodin ustoz bu deganlarimiz qachon yuz berdi bularning yuz berdiganligini bildirdigan qandoq bishorat bo'ladi deb so'radi hazrati ayso mundoq dedi ozdirilib ketishdan hoşyar bolunla. Chunki nurg'un kishilar mening nomimni setib, qutqizg'uchi Masih men bo'laman va qiyomat kuni yiqilib qoldi, deydi. Sizlar unda kishilarga agashmanglar. Urush va to'planning tivishni anglagan mı? qo'rqib ketmanglar. Chunki bu ishlarning dastlabki yuz berishi muqarrar. Lekin bu zaman oxiri yetib keldi deganlik emas hazrati ayso so'zini davomlashtirib yana mundoq dedi bir millat yana bir millat bilan urush qiladi bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi shiddatlik ya tavrashlar ocharchiliklar yuz berdi yuqumliq kasallar tarqiladi va osmonda qo'rqinchli alomatlar ko'rinadi biroq bu vaqala yuz berishdan ilgari sizlar tutqun qilinib ziyonkashlikka uchraysizlar kishilar sizlarni ibodatxonlarning so'roq qilishiga topshirdi zindonlarga tashlaydi manga ishonganliginglar uchun sizlarni podisho va valiylarning oldiga elib bordi mana bu sizlarning ularning oldida mening guvochilarim bo'lish көрсөтүңлардыр. Шуңа уларның суал сорақтарға қандақ жауап беріш тоғырсыда алдын ала баш қатырып кәтмәңла. Чүнки мән сіләге дүшмәнлеріңла қарсы чықамығыдәк вә рәт қылалмығыдәк сөз қабілеті вә әқіл парасет ата қылымын. Сілә зиянкәшілікке ұшыған вақытта аты ана, акы уфқа, urug' tuqqan yor birodarlaringlarmu sizlarga xoyinlik qildi oranglardiki ba'zi kishilarmu o'ltirildi manga ishonganliginglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qildi holbuki ular bir tol chechinlarmu cheqilolmaydi chidomliq bo'g'ninglarda mangulik hayotga erishsizlar yerusalimning dushman qo'shinlari tarafidan qo'shivilinganligini ko'rininglar da uning vayron bo'lishga oz qolganligini bilinglar u chog'da yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin yerusalimliklar shahardan chiqib ketsin yezilodikilar shaharga kirmasin chunki shu chog' xudoning xalqni jazolaydigan kunlardir. shuning bilan muqaddas yozmalarda bu to'g'riliq yozilganlarning hammasi amalga oshirildi u kunlarda qechishi afsus bo'lgan homildor ayollar va bola imtihon onalarning holiga voy chunki bu yerdagi kishilarga ig'ir ofat keladi ular xudoning g'azibiga uchrab qilish ostida o'lidi yoki tutqun qilinib chat jo'latlarga haydilidu xudoning yahudiy emaslarga belgilab bergan vaqti toshguncha ular yerusalimni oyoq osti qildi man kelishdim burun quyosh oy yulduzlar g'ayri tus oladi yer yuzdagi alla dengiz okeanlarning g'azablik shovqinidan aloqsoti bo'ladi osmon jismlari larziga keladi shuning bilan insonlar dunyoga keldigan ofatlarni esiga ilib vahima ichida g'ol g'ol titrab as ho'shini yo'qitdi u chog'da inson o'g'lining kuch qudrat va ulug' shon sharaf bilan bulut ichida kelayotganligini ko'rasizlar shunga bundoq alomatlar ko'ringan chog'da sizlar beshinglarni ko'tirib qaddinglarni ruslanglar chunki bu sizlarning qutqizishinglarga oz qoldi deganlikdir hazrati ayso ularga mundoq bir tamsilni so'zlab berdi anjur darig'i va boshqa daraxtlarga qaranglar ularning yangi yopirmoq chiqarganligidan yozning yetib kelishiga oz qolganligini bilasizlar shuningdek man boyi degan alomatlarning yuz beriyotganligini ko'gninglar da xudoning podsholigining namoyon bo'lish oldida turayotganligini bilinglar bilib qo'yinglarki mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi osmon zemin yo'qlidu biroq mening so'zlarim yo'qolmay mangu inobatlik bo'ladi hoşyar bolunlar. Özünlani, əş işrət və turmuşnun ғəm əndişləri bilən behutlaştırmanglar. qiyomat kuni sizlarga go'yo tosatdın beşinlağı tashlangan tordək kəlmisin. chunki u ofatlar yer yüzdəki butun insonlarning beşiğə kelidi. har vaqt hoşyar bo'linglar yuz beradigan bu alomatlardan aman isən ötəlsinlər və qiyamət günü insan oğlu aldıda qorxmay turalışınlar üçün hər daim dua qılınlar, dedi. Həzrəti İsa gündüzləri mərkəzi ibadətxanada təlim verib, axşamları şəhərdən çıxıb, keçini zəytun teğida ötküzətdi. Cəmaət onun təlimini anlaş üçün tan səhərdə ibadətxanığa 空っぽがあって、